ԼՂ վարչապետ Արայիկ Հարությունյանը ներկայ է եղել Մարտակերտի եւ նույն շրջանի Մոխրաթաղ համայնքների ղեկավարների տարեկան հաշվետվություններին։ Այսօր Խոջալուի ազատագրման օրն է։ Բունդեսթագում հայոց ցեղասպանության մասին բանաձևը քվեարկության չդրվեց։ Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի ներկայացուցիչներն այցելել են հայ ռազմագերուն։ Արցախի մարզիկները կմասնակցեն Բանգկոկում կայանալիք Muay Thai աշխարհի առաջնությանը։ Այժմ այս եւ այլ իրադարձությունների մասին մանրամասն։ Փետրվարի 25-ին եւ լույս 26-ի գիշերը Ղարաբաղի ադրբեջանական հակամարտությունների շփման գծում պահպանվել է նախորդին արցանագրված լարվածությունը։ Նշված ժամանակահատվածում հակառակորդ է տարբեր դրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից հայ դիրքապահների ուղությամբ արձակել է շուրջ 2000 գրակոց։ Ինչպես հաղորդել են ԼՂՀ պաշտպանության նախարարության մամուլի ծառայությունից, պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը վերահսկում են իրենց վստահված պետական սահմանը եւ անհրաժեշտության դեպքում դիմում պատժիչ գործողությունների։ ԼՂ վարչապետ Արայիկ Հարությունյանը ներկայ է եղել Մարտակերտի եւ նույն շրջանի Մուխրաթաղ համայնքների ղեկավարների տարեկան հաշվետվություններին, պատմում է Քնար Բաբայանը։ Մարտակերտի շրջանի Մոխրաթաղ համայնքում կհիմնվի այգեգործական կոոպերատիվ։ Այս մասին երեք համայնքի ղեկավարի տարեկան հաշվետվության ժամանակ հայտարարեց վարչապետ Արայիկ Հարությունյանը։ Ստեղծել կոոպերատիվ այդ սեփական հողերը ձերկ բերել, օրինակ 20-25 հեկտար եւ հիմնել ընդհանուր միատ այգի։ Այսինքն այդ այգին սեփականատեր դառնան բոլորը, որտեղ եթե 0.6 հեկտարի ամինի համար մենք վիճակի չենք լինելու այս փուլում այդքան անել, բայց ինքը թույլ է տալու հետագայում զարգացնել։ Այսինքն մենք Արդեն առաջին քայլերը անում ենք։ Սկսել ենք Մադաղիսում, Թալիշում, իհարկե գյուղացիներ դեռ խորը չեն հասկանում, խորը չեն գիտակցում, չեն ուզում պատասխանատվություն ստանալ, Այգեգործության զարգացումը ըստ վարչապետի այս տարվա կառավարության գյուղատնտեսական հիմնական ծրագրերից մեկն է։ Գյուղատնտեսության նախարարությունը անվճար տնկիներ է բաժանելու գյուղացիներին, ինչպես նաև պատրաստ է գյուղացիներից տնկիներ գնելու այլ համայնքներում անվճար տրամադրելու նպատակով։ Համայնքի ղեկավար Նորա Իրամիրյանը իր հաշվետվության մեջ նշեց, որ համայնքում գյուղատնտեսության առաջատար ճյուղն անասնապահությունն ու հողագործությունն է։ Ամփոփելով 2015 թվականին կատարված գյուղատնտեսական աշխատանքներն ու համայնքի ենթակառուցվածքների տարեկան գործնեությունը Նորա Իրամիրյանն ասաց, որ մի շարք կարևոր խնդիրներ դեռ չեն լուծվել։ Ակումբի վերանորոգման, համայնքի վարչական շենքի կապիտալ վերանորոգման, դպրոցի վթարային վիճակում գտնվող սպորտալիճի փլուզման հարց, էլեկտրոսյուների վթարային վիճակի լրիվությամբ վերացման հարց։ Վարչապետը ներկայ էր նաև Մարտակերտի համայնքի ղեկավարի տարեկան հաշվետվությանը։ Մարտակերտի քաղաքապետ Միշա Գյուրջյանը ամփոփելով անցած տարվա կատարված աշխատանքները նշեց, որ ենթակառուցվածքների զարգացման շրջանակում քաղաքում շարունակվում են տարաբնույթին արական աշխատանքներ։ Վարչապետն իր հերթին նշեց, որ Մարտակերտի համար առավել կարևոր ուղությունները պետք է լինեն կրթությունը, սպորտը եւ շինարարությունը։ Քաղաքի վաղեմի տեսքը վերականգնելու նպատակով առաջիկայում քանդվելու են ավերվող շինությունները, որոնց ցեփականատերերը զինադադարից ի վեր տիրություն չեն անում իրենց ցեփականությանը։ Այս ամենը կարգավորվելու է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքի կարգով, ըստ որի անձը, ով չի տնորինում ու օգտագործում իր ցեփականությունը 10 տարուց ավելի, նրա ցեփականությունը անցնում է համայնքին։ Եթերում Արցախի հանրային ռադիոն է։ 24 տարի առաջ այսօրն Արցախի պաշտպանության բանակն սկսեց Խոջալուի ռազմագործողությունը, որը նպատակ ուներ չեզոքացնելու այդտեղից Ստեփանակերտը եւ շրջակա հայկական մյուս բնակավայրերը հրետակոծող կրակակետերը։ Խոջալուի ազատագրումը դարձավ ԼՂՀ ինքնապաշտպանության ուժերի առաջին խոշոր ռազմական հաղթանակը, որը շրջադարձային էր Արցախի դեմ Ադրբեջանի սանձազերծած ագրեսիան դիմակայելու գործում։ Ադրբեջանական քարոշչա մեքենան չի դադարում պատեհ ու անպատեհ բոլոր առիթներն օգտագործել աշխարհին որպես հայկական ագրեսիայի զոհ ներկայանալու համար։ Այդ առիթներից մեկն էլ այսպես կոչված Խոջալուի դեպքերն են։ Յուլիա Վանյանի ռեպորտաժը։ Փետրվարի 25-ի լույս 26-ի գիշերը Խոջալույում ներկայիս Իվանյանի համայնքում կազմակերպված ռազմագործողությունը մշակված էր ռազմարվեստի բոլոր նրբություններով։ Ռազմագործողության պլանն ու քարտեզը կազմել էր Արկադի Տերթադևոսյանը, լեգենդար կոմանդոսը։ Դժվար է գերագնահատել Խոջալույի ունեցած ռազմավարական նշանակությունը, եթե հաշվի առնենք, որ այն տեղակայված է Ստեփանակերտի ու Ասկերանի միջակայքում։ Քաղաքագետ Հրանտ Մելիք Շահնազարյանի համոզմամբ Խոջալույի ազատագրումը Ստեփանակերտի համար կենսական նշանակություն ուներ հայկական կողմը իր համար լուծել է կենսական շատ կարևոր խնդիր, որովհետև առանց Խոջալուի ազատագրման Ստեփանակերտի ամբողջ բնակչությունը դատապարտված էր սովամահ լինելու։ Երկրորդ այն ամենօրյա ռմբակոծություններն են եւ այն քրակակետերը, որոնք գտնվում էին այդ թվում նաեւ Խոջալուի։ Հարկ է նշել, որ հայկական կողմը հոգացել էր ադրբեջանցի խաղաղ բնակիչների տարհանման մասին գրոհը սկսելուց առաջ զգուշացվել են Խոջալուի բնակիչները, որ պետք է սկսվի այդ գրոհը։ Այնուհետև թողնվել էր մարդասիրական միջանցք, որը Կարկարկետի հունով հնարավորություն էր տալիս նրանց հասնելու մինչև Աղդամ, որը վերահսկում էր ադրբեջանցիների կողմից։ Չնայած այս փաստարկներն ապացուցող բազմաթիվ նյութեր կան, Ադրբեջանը չի հապաղում հարցը քաղաքական շահարկումների առարկա դարձնել, ասում է Հրանտ Մելիք Շահնազարյանը։ Ցանկացած հետազոտող, ով ուզում է հասկանալ թե դեպքերի իրողությունը, գալիս է եզրակա վկայությամբ, որ խոժարությունները դարձել են հենց ադրբեջանցիների սկզբից անպատասխանատու մոտեցան, որտեղ հիմա լավ իմանալով հանդերձ գրոհել է քաղաքը բնակիչներին թողել էին անտեղ, հետո նաև այլ քաղաքական շարքումների զոհ։ Յուլիա Վանյան այսօր Շարունակում ենք լրատվությունը։ Գերմանիայի Բունդեսթագում կանաչների կուսակցության առաջնորդ Ջեմ Օզդեմիրի կողմից քննարկման դրված հայոց ցեղասպանության մասին բանաձևը քվեարկության չդրվեց։ Բուրըն քննարկումներից եւ Օզդեմիրի ելույթից հետո, որին ներկա էր նաեւ Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելը, որոշում կայացվեց բանաձևը քվեարկության չդնել, այն հետ վերադարձնել հեղինակին, վերաձևակերպելու եւ խորհրդարանի բոլոր քաղաքական ուժերի հետ համաձայնեցված միասնական միջխմբակցական բանաձևի տեսքով ներկայացնելու համար, որը պետք է քվեարկության դրվի մինչեւ ապրիլի 24-ը։ Բունդեսագյան քննարկումներին ներկա էր եւ հերրախոսակապով մանրամասները հաղորդել Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի փոխնախագահ Էդվարդ Շարմազանովը։ Յուրաքանչյուր մեզ պետք է նշեմ, որ Գերմանիայի Բունդեսթագում ընդգրկված բոլոր խմբակցությունները կարևորեցին դրաստպանության դատապարտումը եւ որևէ մեկը հարցականի տակ չառավ ցեղասպանության իշխությունը։ Պարզապես հաշվի առելով այն հանգամանքը, որ 20 նաև ներքաղաքական խնդիրների հարց կարող է առաջացնել, այսինքն կա 3 նախագիծ, մեկը կոալիցիայի կողմից, մյուսը Պաունոս Դեմիրը եւ ներկայացել են նաև ցախերը, պայմանավորվածություն ձեռք բերվեց, ոչ միայն տարեվերջ կամ 2016 թվականի ընթացքում այս հարցը հետ է կանչվում, նախաձեռնում է նոր քննարկում եւ քվեարկություն, որի արդյունքում բոլոր խմբակցությունների ներկայացուցիչները կարևորել են ցեղասպանության դատապարտումը եւ փաստորեն Բունդեստագը կդատապարտի հայոց ցեղասպանությունը։ Քննարկման երկրորդ կարևորությունը նա է, որ Ցեղասպանության 100 տարելիցից 1 տարի անց Գերմանիայի նման երկրի օրենսդիր մարմինը եւ նրա ներկայացուցիչները առանց քտրականության բոլոր քաղաքական ուժերը եւս մեկ անգամ իլուր ոչ Գերմանիա եւ Եվրամիության նշեցին հայոց ցեղասպանության դատապարտման անհրաժեշտությունը։ Բունդեսթագում հայոց ցեղասպանության ճանաչման գործընթացը վստահաբար իր շարունակությունը կունենա։ Այդ մասին են վկայում այստեղ տեղի ունեցած քննարկումները եւ Գերմանիայի խորհրդարանի падգամավորների կողմից արտահայտված տեսակետները, ասել է Գերմանիայում Հայաստանի դեսպան Աշոտ Սմբատյանը եւ ավելացրել, որ գերմանական հասարակության դիրքորոշումն այս հարցում արտացոլված է երկրի բարձր ղեկավարության հայտարարություններում։ Դուք լսում եք լուրեր։ Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների մշտական հանձնաժողովի նախագահ Արտակ Զաքարյանի խոսքով հայ-ռուսական համագործակցության շնորհիվ տարածաշրջանում կա հավասարակշռություն։ Պատասխանելով թերթ.am-ի հարցին, թե ինչով է պայմանավորված, որ Ռուսաստանը 200 միլիոն ամերիկյան դոլարի զենք է տվել Հայաստանին, Արտակ Զաքարյանը նախ նշեց, որ Ռուսաստանի եւ Հայաստանի Հանրապետության միջև ստորագրված տվյալ համաձայնագիրը վաղուց վավերացվել էր ազգային ժողովում, ապա հավելեց. Մի բան հստակ է, որ հայ-ռուսական համագործակցությունն այն երաշխիքներից մեկն է, որ տարածաշրջանում կա հարաբերականորեն ապահովված ուժերի հավասարակշռություն։ Հենց այդ համատեքստում էլ շարունակում է զարգանալ ռազմատեխնիկական համագործակցությունը։ Ըստ Արտակ Զաքարյանի Հայաստանն առաջին հերթին պետք է իր անվտանգային միջավայրն ամուր պահի, ինչի համար Ռուսաստանի Դաշնությունը լավագույն գործընկերն է։ Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի ներկայացուցիչներն այցելել են հայ ռազմակերի Արսեն Բաղդասարյանին։ Կոմիտեի Լեռնային Ղարաբաղի առաքելության դեղեկատվության բաժնի աշխատակից Էթերի Մուսայելյանը նշել է, որ այսի ժամանակ ռազմագերում փոխանցվել են նորություններ իր ընտանիքից, ինչպես նաև Իր մասին նա որոշակի տեղեկություններ է փոխանցել ընտանիքի անդամներին։ Հիշեցնենք, որ Արսեն Բաղդասարյանը գերեվարվել է 2014 թվականի դեկտեմբերի 26-ին։ Մեկ շաբաթ տևած լարված նախընտրական քարոզարշավից հետո Իրանում մեկնարկել են խորհրդարանական ընտրությունները։ Խորհրդարանի 290 տեղերի համար կպայքարի մոտ 5000 թեկնածու։ Իրանի 10-րդ գումարման մեջլիսի ընտրություններին առաջադրված 9 իրանահայ տեխնացուներից երկուսն ինքնաբացարկ են հայտնել։ Արդյունքում 7 իրանահայեր կպայքարեն օրենքով հատկացված երկու տեղի համար։ Սիրիայում հակամարտության խաղաղ կարգավորման ռուս-ամերիկյան համատեղ բանաձևը ներկայացվել է ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդին։ Բանաձևը պահանջում է, որ Սիրիայում մարտական գործողությունները դադարեցվեն փետրվարի 27-ի կեսգիշերից։ Երկու էջից բաղկացած փաստաթղթում նշվում է, որ Սիրիական բանակն ու ընդդիմադիր խմբավորումները Ռուսաստանին ու ԱՄՆ-ին տեղեկացրել են, որ իրենք ընդունում ու աջակցում են մարտական գործողությունները դադարեցնելու ռեժիմն ու այժմ դրա մասնակիցներն են։ Փաստաթղթով նաև պահանջվում է, որ հակամարտող կողմերն ապահովեն մարդասիրական օգնության մուտքը Սիրիայի ողջ տարածքում օգնության կարիք ունեցող մարդկանց։ Սիրիայում ռուսական ռազմական օթանավը խոցելուց հետո խիստ վատ վիճակում գտնվող Թուրքիայի туриզմի ոլորտը փրկելու համար վարչապետ Ահմեդ Դավութողլուն 9 կետից բաղկացած ծրագիր է ներկայացրել։ Ծրագրով նախատեսվում է տուրիստական ընկերություններին օտարերկրյա զբոսաշրջիկներ բերելու դեպքում ամեն մի օթանավի համար վճարել 6000 ամերիկյան դոլար, իսկ 400000 զբոսաշրջիկ բերող ընկերությանը տրամադրել 100 միլիոն դոլար կրեդիտ։ Դավութոգլուն նշել է, թե 2016-ին բոլոր հյուրանոցներին հնարավորություն կտրվի հողի եւ գույքի հարկերի վճարումները հետաձգել, իսկ պարտքեր ունեցող զբոսաշրջային ընկերություններին հնարավորություն կընձեռվի վերավարկավորել։ Մարզասերների համար Արցախի մարզիկներն ընթացիկ տարվա մարտի 12-ից 22-ը կմասնակցեն Թայլանդի մայրաքաղաք Բանգկոկում կայանալիք Muay Thai թայլանդական բռնցքամարտ աշխարհի առաջնությանը։ Այս մասին ասել է Լեգայամարտ արվեստների ասոցիացիայի փոխնախագահ, ասոցիացիայի գլխավոր մարզիչ Գարեգին Աղաբալյանը, նշելով, որ առաջնությանը Արցախից կմասնակցեն Դավիթ Հայրապետյանը, Ալեքսան Աղաբալյանը եւ Հայկ Հայրապետյանը։ Մենք հիմա նախապատրաստական պարապմունքներ ենք անցկացնում Ստեփանակերտում, իսկ հաջորդ շաբաթ այն կշարունակենք Երևանում։ Հույս ունենանք, որ այս տարի եւս հաղթանակով կվերադառնանք Արցախ, հպարտությամբ ասել է Գարեգի Նախաբալյանը։ Հիշեցնենք, որ անցած տարի Թայլանդի մայրաքաղաք Բանգկոկում անցկացված աշխարհի Muay Thai առաջնությունում աշխարհի չեմպիոնի տիտղոսը նվաճել էր մարտարվեսների ասոցիացիայի ՍԱՆ Ստեփանակերտի քաղաքապետարանին կից մանկապատանեկան մարզադպրոցի Muay Thai խմբի մարզիկ Դավիթ Այրապետյանը։ Եվերչում եղանակի մասին։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում սպասվում են փոփոխական անբավարարություն, առանց ստեղումների եղանակ, վարկյանում 2-ից 7 մետր արագությամբ արևմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը 5-ից 9 ցելսիուսը 14-ից 19 աստիճան։ Տաքություն։ լրատվական ծրագրի առաջին թողարկումն ավարտվեց